reiškia, paauglė siela sako, o kokia man iš to nauda? O ateisiu, reiškia, čia į tą seminarą, žinios, nu kokia, ar man čia naudinga, nieko naujo neišgirdau, jau žinojau, o čia naujo išgirdau, jis kaupia teorinės žinias, teorinės žinios su mentaliniu nieko bendro neturi, mentalinė energija. Nu kažkiek turi, bet nu, tiesiog. Brandi siela, o jeigu yra čia brandžios sielos, O tą patį kalbą, bet aš kitaip girdžiu. O supratau, supratau. Iš karto taiko. Nu ir kas reiškia, kad tik vieną dieną taiko. Kitą, trečią dieną jau užmiršau. Bet jis vėl, reiškia, grįžta. O taip auga, bręsta. Vėl grįžta, reiškia, vėl kažką bendraminčiai svarbus yra. Pabiški bręs, o sena siela ateina, aš tai žinau ir, ir tą darau. Ne tik, kad žinau, bet tą tuom ir gyvenu. Tai va, tai ir tokių e, senų sielų. Dažniausiai jaunas sielas save laiko senomis. O senos sielos save laiko sako, o, aš kokia jauna sielas. Priešingai viskas yra prastai. Panašiai kaip e, nuodėmingas žmogus sako, aš neturiu jokių nuodėmių. O tas, kuris apsivalęs, uje, yeah, pas mane tiek nuodėmių yra, nu, ten, bet iš tikrųjų jis taip galvoja. Ten toks fenomenas yra, kad pavyzdžiui, įsivaizduokit, vat, vat, siena balta yra jo. Ir, reiškia, ta siena yra žmogus. Ir, pavyzdžiui, švarus žmogus be nuodėmių, tai reiškia, be, be tamsos savyje, koks taškelis yra, jis tą taškelį mato, va, oi, oi, oi, Įsididina tas jam taškelis. O reiškia tas, kuris yra jau švarus save laiko, jis juodas siena. Įsivaizduokit, koks nors taškelis, jis, va, matai, o, o, aš viskas gerai, čia esu, o viso kito jis nemato. Tai va toks, kaip žiūrėjimas pro va, tokį va, taškelį ir žiūrėjimas pro kažkokį mikroskopą, nežinau. <laughs> Tai yra dvasinė energija, iš tikrųjų, ne viena praktika, pavyzdžiui, pavyzdžiui meditacijos praktika turi būti gaunama iš mokytojų, kuris turi dvasinę energiją. Jis kartu praktiką perdoda su dvasinė energija. E, maldą taip pat gauti, reikia gauti iš mokytojo. Tai reiškia, būtent su malda žodžiuose turi būti ta dvasinė energija. Knygos vienos turi tą dvasinę energiją, kitos ne. Va, jeigu mes skaitom tokias knygos, kurios turi dvasinę energiją, mes, nu, viskas generuojasi. Skaitosi šventraščiai turi tą energiją ir taip toliau. E, taip pat žmonės, kurie yra išgeneravę, tarkim, ir jie dalinasi. Ir tokia kaip yra gurų, taip, bet jų daug nėra tokių gurų. Vat pseudo mokytojai dirba su psichinė energija. Tai jie, jų tipas, sakykime, kaip galite atpažinti, kad jie žaidžia su žmonėmis. Tarp kitko. Žaidimai yra. Vat, Jupiterio vampirizmas, apie tai galite paklausyti internete yra. Žaidžia su žmonėmis, su siekiu dvasiškai tobulėti ir jie taip ir kaupia psichinę energiją. Taigi dvasinė energija tai yra pats brangiausias dalykas. Tai čia jau mentalinė energija net nepri, nėra nei vienetų jokių. Dvasinę energiją mes tik pritraukiam. Kaip pas rusus yra sakoma, malitvų nada stižat. Stižat yra pritraukti. Pavyzdžiui, aš meditaciją atlieku, aš pritraukiu dvasinę energiją jeigu kalbu meditacijos praktiką iš mokytojo, kuris turi dvasinę energiją. E, maldą aš sakau, aš irgi tą mal maldos metu pritraukiu dvasinę energiją savo širdį ir ją įsuku. Ir taip toliau. Tai va, todėl apie energiją šiaip biškai įsiplečiau, bet turbūt reikėjo apie tai pakalbėti. Man tai matosi, o jum? Matosi, matosi. E, gal klausimų turit kokių? Kol valau. Gerai, dabar energetinis amperionas. Šiandien tema yra, e, kurią mes turim paliesti. Iš tikrųjų mes e, jos nėra tikslas e, visai taip labai giliai išnagrinėti, nes tai labai užimtų labai nemažai laiko. Yra panevežė seminaras, kas norit, tai dėsniai yra išnagrinėti. Man turėtumėt parašyti, aš atsiųščiau. Tai yra aštuoni dėsniai, kurie išeina iš pirminių trijų kosminių principų, tai yra me, kosminė meilė harmonija, e, kosminė tiesa ir valia ir kosminė evoliucija. Ir, reiškia, ką mes galime vardinti, kas yra Dievas. Tai trys kosminiai principai. Pirmas e, dėsnis yra pirminio impulso dėsnis. Šiaip reikia jo žinoti, šitos dėsnius, kaip veikia mūsų gyvenime. Aš labai praktiškai paprastai pirminio impulso. Viską mes pradedam gaudami impulsą. Visada yra, kas mums duoda impulsą. Kai kas gauna impulsą, pavyzdžiui, o čia galit pasakoti, atėjęs kažkas gaus kažkokį impulsą, paskui rėdės, rėdės ir savo energiją išgeneruos kažkokį. Sauks. Kitas, reiškia, vėl gali gauti knygą kažkaip perskaitęs. Kitas e, vėl kažkaip pabuvęs tyloj arba kažkur ten gamtoj pabuvęs impulsą gali gauti. Tai yra pirminio impulso dėsnis. Ir vat, viskas, kas prasideda, yra duodama impulsą. Lygiai taip pat ir šita visata, visa kūrinyje, jį prasidėjo tas impulsas pirminis buvo. Reiškia, kai pradėjo viskas tapo procesu. Atbesivysto ir nuolat, reiškia, tas impulsas atsinaujina. Tai yra pirminis impulsas, nu, pavyzdžiui, netgi šaldytuvą, kad kokį ten arba kompiuterį įjungti, reikia impulsą duoti, va, mikriuką spaudi, tai va žmogus tas impulsas savęs <laughs> ir tada užsiveda procesas. Nu, visur tas dėsnis, jis yra pirmas pirminio impulso dėsnis. Be impulso nieko nėra. Antras dėsnis yra e, pusiausvėros dėsnis. Pusiausvėra. Tai dabar, jeigu impulsas išėjo, reikia dabar, įsivaizduokit, <laughs> kas nors jūs taip, nu, atėjot pas kokį psichologą, bėda, bėda, ir jis jums impulsą. <laughs> Gerai. Jis išeina, dabar reikia išsilaikyti tą impulsą. <laughs> Na, aš čia taip, biškai taip, paryškinu. Bet, nu ir viskas, jūs gavote impulsą ir viskas, jūs turite dabar išlaikyti jį. Tai yra pusiausvyrą išlaikyti. Pusiausvėros dėsnis jis apima labai įdomiai, apima kaip viršuje taip apačioje. Ir mm, kitas, e, reiškia, atitikmenį vertikalį, kaip viršuje ir apačioje. Ir ta pati vibracija pritraukia tą pačią. <laughs> Žodžiu. Tai va dabar, va, kokią vibraciją mus pritraukia? At kur at ateina tik kur nors, į kokį kolektyvą ar kažkur, paklausit, kas mane čia pritraukė, kas manyje va čia pritraukė. Ir tada atsakyt galit. Pagal šitą dėsnį galit savo užduoti klausimą, e, kokia, kokių žmonių pas mane daugiau, jeigu vien kvaili žmonės, ar vien išmintingi. Jeigu vien kvaily, tai pats didžiausias kvailys yra centre. <laughs> Pagal šitą dėsnį, šiaip tiesiog tokia tvarka. O jeigu vien protingi, išmintingi, tai aišku, tai yra jau kita kalba. Ne? Tai va, kas aplink mus daugiausia, kokių žmonių? Tai va, jeigu vien materialistai, <laughs> ateistai ir taip tai kitokie, kurie mums labai nepatinka, tai užduokim klausimą, kodėl aplink mane tokie žmonės, kurie man nepatinka. Pavyzdžiui, jeigu jūs pateksit e, kažką, tai prisitrauksit kažkokį tai kolektyvą, kur nėra jūsų vibracijos, jūs labai negerai jausitės. Kad tai yra ne jūsų vieta, kažkaip pat čia turi būti, taip toliau. Bet e, pagal atitikmens dėsnį, Jūs galite, pavyzdžiui, patekti į tokių aukštos sąmonės žmonių kolektyvą, patys būdami nu, nelabai aukštos sąmonės. Tiesiog e, tai jūsų praeitų gyvenimų kažkokie įdirbiai arba jūsų siela, siela, reiškia, turi būti. Ir todėl jums bus, kaip ten tokia citata skaičiau, rusiškai, būdite mučica, norasti, kankinsitės, bet auksite. Todėl visada reikia stengtis būti šalia, nu, kiek įmanoma daugiau, šalia būti. Nesvarbu, ar į paskaitą ateiti, ar pabūti kartu, ar kažkur eiti, ar važiuoti, ar vat, šalia kažką arba kartu daryti su išmintingais žmonėmis, su tais, kurie jums atrodo, nu va, tikrai yra, turi tą kažkokią tą šarmą, tą dvasinį charizmą tą kažkokią turi. Nors kažką daryti kartu kai jau nėra karmas, kad šalia būti, tai galima kažkaip darbais prisidėti, a, bent maldom pasimelsti. Ir pas jūs įvyks energijos apykaita ir vibracija pradės derintis. Tai yra pusiausvyra, tai yra su meilė susijęta yra. Yra toks žodis darna arba graikiškas žodis harmonija, kas yra irgi me, nu, meilės tokia atmaina, pusiausvyrai. Kiekvienas pagal savo susikurtą energijos kokybę, vadinasi jo švarą arba nešvarą, žmonės, situacijas, taip pat mokymus ar manipulacijas, žemiškosius, nežemiškosius vedlius prisitraukia. Tai yra vertikalioji ir horizontalioji. Tai yra pas mus ateina į mūsų dvasios vedliai dvas, dvasiniam lygmenį pagal mūsų ir, reiškia, mes išoriškai pritraukiam aplink save ratus tuos. Toliau. E, ką čia dar? Ką čia man šoka? E, taip pat yra Rericho, čia pas mane citata yra. Nikolais Rerichas pabrėžė, kad mokytojo savoka yra šventa, nes be jo nėra evoliucijos tačiau mokinio vibracija turi atitikti mokytojo vibraciją. Taip kad mes, vat, kaip ten sako, jeigu mokinys pasiruošęs ir mokytas yra, tiesiog mokytas tada gali prieiti. Tai va. Kas ieškot mokytojo, tai dirbkite su savim. Ir trečias, labai labai labai labai svarbus mums pagal mūsų temą, apie jį mes sekantį kartą tikrai bus visa paskaita šitam. Šiaip aš jau esu taip paskaitų pasiruošęs, bet nu, tiesiog, jeigu būtų iki 9 iš 10, bet tai čia turi būti praktika. E, energijos mainų dėsnis. Energijos mainų dėsnis. Jis, aišku, papildo pusiausviros dėsnį, yra susijęs su kosminiu meilės principu, taip. Tai reiškia, kad kiekvienas objektas ar subjektas kosmose turi savo energijos potencialą, kurio keičiasi su kitais. Tas keitimasis yra evoliucijos varomoji jėga. Tai žemesnėji pasauliai, nu, tarkim, yra žemesnėji pasauliai ir aukštesnėji pasauliai papiešiu. Nu, kaip visa ta, čia kūrinė, sakykime, yra pasauliai. Pagal vibracijos lygį. Čia yra tankus pasauliai, čia yra tie skaidrų šviesus pasauliai. Ir tarp jų vyksta energijos apykaita. Aš jums pasakysiu tokį dalyką. Na, nu, gal kitą kartą išgazinsiu dar. Vienu žodžiu, kad kai kas iš mūsų sako, o aš toks esu, va, nu, nuodėmingas, arba kaip ten, numenkina žmonės save labai. Kaip aš galiu ten kreiptis ten į savo tos vedlius dvasias, aš toks esu visai. O pasirodo, kad dėka tų energijų, jeigu mes, pavyzdžiui, esame va, tuose tankiuose pasauliuose, čia yra pats praktiškai tank, tank, pati tankiausia kūrinijos vieta, Gal dar tankesnė yra, bet mums žinoma, sakykim taip. Ir mes būdami, tarkim, šviesos pasauliuose, nu, tarsi būdami susijęs su šviesos pasauliais, turim kreiptis į juos. Tada šviesos pasauliai įima tas energijas mūsų ir panaudoja evoliucijai. Vat kodėl reikia, pavyzdžiui, mal malda. Vat vienas iš būdų tai daryti yra malda pavyzdžiui, pat krizė kažkokia, ne, vat, pastovi žmonės kenčia nuo negandų įvairiausių. Tai yra tiesiog energija taip veikia, bet jeigu žmonės melžiasi, jie tą energiją, kaip sunkia energija, atiduoda dvasios pasauliams, o jie juos transmutuoja, toks žodis yra transmutacija. Ir vyksta pokyčiai. Kad įsivaizduotumėt, kaip veikia Kokia mūsų maldos gale? To netikinčio, tas, kuris galvoja, va, ką čia mes, jis ten. Jis tą kibirkštėlę ten pakelia ir jis sproksta kaip ferverkai. Leidžiasi materija, kaip atominė bomba <laughs> kažkokia dvasinė išvalo. Ir kuo daugiau žmonių, tarkim, kreipiasi į dvasios pasaulius, tuo pokyčiai tie šviesesni, greitesni ateina, dvasinė energija pradeda veikti. Tokia yra energijos apykaita. Ir mes esame labai svarbus. Kai žmonės, jeigu yra netikintins, tada būna kaip, tada stichijos įmasi, vad kas e, teosofija arba Rosenkreiceris skaitėt apie, kaip stichijos nušluoja civilizaciją ten, Atlantidos ta civilizacija nušlavė ten ir taip toliau, reiškia, tai ir, ir mūsų ta penktoji rasė yra. Ta. Irgi jeigu neįvyks tos transmutacijos, tai bus restartas. Nu kaip, Gamta tiesiog pažeidžiama pusiausvyrą visada. O jeigu žmonės jie geba palaikyti ryšį tikėjimą, taip, į aukštesnės esmės, į Dievą, tai reiškia pusiausvyrą iš, ištaisoma yra. Energijos apykaita ir visur vyksta, ir tarp žmonių vyksta energijos apykaita. Ji vyksta dvi, dviem kryptim energijos apykaita. yra dvi energijos apykaitos formas. Yra viena, nėra energijos apykaitos. Yra vampyrinė santykiai, ten nėra jokios apykaitos. Kur yra apykaita energijos, ten yra augimas. Auga visi, patenkinti yra. Tai yra horizontaliai ir vertikaliai energijos apykaita horizontaliai, pavyzdžiui, va dabar mūsų vyksta, va, mes kalbam, komunikuojam, mūsų aura susilečia, keičiasi energijos tarp visų ir kartu. <clears throat> ir tarytum vyksta šitaip energijos apykaita, <clears throat> bet vyksta tuo pat metu pas kiekvieną iš jūsų čia esančių ir pas mane ir šitaip. Tarsi mes su kiekviena iš jūsų, tarkim, yra dvasios vedliai, siela, angelas, nu, čia tokie pavadinimai. Jie irgi dalyvauja. Suprantat, vyksta rimtas darbas. Visur vyksta energijos apykaita. Bet jeigu, tarkim, aš iš patirties galiu pasakyti, jeigu į paskaitą ateina, nu, pavyzdžiui, žmogus sergantis energetiniu vampirizmu, ir, pavyzdžiui, du nu, gerai, vienas, kitas dar nieko, bet jeigu daugiau tarkim, nu, 60 procentų žmonių, tai aš dar nesu toks, kuris paneša. Aš nesu tas, kuris paneša. Man savaitės reikia, kad išsikosit. Nu. Tai, žinai, va, va, toks paskaitų, tas pats ir jogos mokytojai. Vat, ypač tie, kurie, vat, biškiai, su dvasiniais vadalykais. Bet, pavyzdžiui, jeigu skaitytum paskaitas ne dvasinius temas, kažkokiu, nu, tokias, sakykime, apie kokius ten kompiuterius, pavyzdžiui, ateina žmonės, kurie domisi kompiuteriais, tai daug lengviau, vis tų procesų labai minimaliai vyksta, tik vyksta jie tokie, va. nu, horizontalia prasme. O čia tokios paskaitos vyksta ir vertikalia prasme. Tai va tie, kurie atsiveria, yra nuoširdų savyje, jie net į paskatą atėjus teisingai. Čia ne mano dėka, bet čia daugiau ir jūsų dėka. Galima paaukti. Net. Atėjus į paskaitą, paaukti. Aš atsimenu, e, kai savo mokytojų sutikau, tai žmonės, per kuriuos mano nu, mokytas. Tai užtekdavo, aš paskui dėkodavau, sakau, vat, valanda su jumis atrodo kaip visas gyvenimas ant tiek greitis, ta prasme, susivokimo. Tokie greičiai. Bet tam, kad tai vyktų, tu turi vat, nu, vat, būti atsivėręs tą apykaitai. Tai nėra aklas kažkoks tai tikėjimas. Tu tiesiog visus tos procesus jauti, bet konkretus pojūtis. Atrodo, kad tu atrodo, visus metus, tu, vat, tas 20 minučių ar ten pusvalandis pabendravimo pagreitėja jūsų augimas. Taip kad už šitą, kad būtų vertikali energijos apykaita su jūsų, jūsų angelų sargu, sakykime, ar jūsų arhangelų, ar jūsų šviesių mokytojų, kaip bei vardintume, čia pavadinimai nėra svarbu. Kiekviena tradicija turi savo. Budizme tai yra budos, ten yra lamos, e, krikščionybėje ten vėl savi kažkokie pavadinimai. Reiškia, pas kiekvieną tas pavadinimai yra savi, bet pats principas, reiškia, vyksta energijos apykaita. Vyksta energijos apykaita. Taigi, ir kai energijos apykaita yra pažeista, tai tiesiog tada formuojasi energetinis vampirizmas kažkoks tai. Suranda energetinis vampirizmas. Ir e, kai sutrikusi energija, aš dar parodysiu jums. Nusivaizduokit, e, kad suprasti, kokie procesai vyksta, tarkim, vat, visur energija turi visada tekėti, jį teka. Vat kas lečia pinigus, žinote, kad pinigai jie neturi, jie turi dirbti visada, jie turi tekėti visada. išleidi. Bet jeigu išleidi, nereikia, kaip tai yra, kad įvaldyti tą pusiausvyrą, tarkim, energijos mainų dėsnį, kas pažįsta, tu išleidi, niekada nesigailėk. Bet prieš išleisdamas pamastyk, žinai. Nu, kad, nes irgi jeigu tu pradėsi išvaistyti, vėl pažeisi, turi būti pusiausvyrą. Čia kaip surfingas. Ant bangos, pagauni bangą, tu turi tą išlaikyti, žinai. Nu. Arba su dviračiu važiuoji, čia pagauni tą liksvarą ir varai. Nu, turi pagauti. Jeigu suabejosi, opa. <laughs> tai kas lečia ir va toj tekmėjai būti nuolat. E, e, ėmimo atidavimo, ėmimo atidavimo tekmėjai. Ir čia neturi būti baimė, čia turi būti tikėjimas. Todėl sako, kai tik kas apie, pavyzdžiui, pinigai, tai yra energija. Realiai tik popieriukų, realiai už jos stovi įvairios energijos už pinigų. Ten, įvairių, šviesių, tamsių energijų, sako, pinigai nekvepia, jie kvepia energija. Tuo žmogaus, kuris jos uždirbo energiją. Ir man tenka irgi, va, kas lečia pinigus, būna, kad e, kažkas paremė, žinai, kažkaip, taip, žinai, su paramom turi būti energijos visada apsikeitimai. Ir tiesiog gali tave net nužudyti, išmušti Jo. Tai ten yra tokie pinigai, ašarų pinigai. Žmogus gali išprotėti. Aukos įvairios labai sudėtingas reikalas. Tai vat. Jo, tai čia yra tas dėsnis, kad at, reiškia atitikmens magnetizmo dėsnis. Pavyzdžiui, tam tikras kiekis yra pinigų e, ir jis traukia į save nu, pavyzdžiui, didesnis objektas visada traukia mažesnį. Nu, čia yra visokių prieturų, kad ale piniginiai visada turi būti ten. Nu, dabar banko kortelė, nu, ten kitaip, bet tai ne, nekeičia esmės. Ar popieriniai pinigai, ar banko korteliai pinigai. Jeigu banko, banko sąskaitoje yra pinigai, jie irgi traukia. Tiesiog žmogus jaučia juos ir jie žino, kad yra. Nu, ir visa tai veikia energetiškai. Skola veikia labai keistai, skolas veikia. Jeigu jūs, pavyzdžiui, kad kažkam paskolinat ir skolos, skola jį sustinglu, sustingsta ir energija nebeteka. Su skolom reikia taip, reiškia, kad jūs kažkuriam etapė, jeigu, kad galėtum padovanoti tą skolą. Jeigu žmogus negeba atiduoti, e, reikia, nu, vat, paimat ir padovanojat, kad tiekmė būtų, jūs išlošit. E, tiek, kiek galėtum padovanoti. Jo. Tai vat. Nu, dar kai yra ten daug dalykų, bet kai mes gražinam, pavyzdžiui, skolą, visada reikia su procentais gražinti. Čia kosminis dėsnis yra. 10 <laughs> procentų. Daug maž, nu, plus minus. Tai va, pagal energijos mainų dėsnį, jeigu mums kažkas gero padarė, mes turim irgi e, atgal gero padaryti daugiau negu gavom, 10 procentų daugiau. O jeigu kas nors mums blogo padarė, turėtumėm atgal gražinti 10 procentų mažiau. Nu, galim. Ne, bet reikia irgi gražinti, kad būtų santykiai. Nes jeigu norit santykiai, kad nebebūtų, tai tada nieko nebedarykit ir santykiai numirs. Taip miršta santykiai šeimose, taip vyrų, vyras elgesi neteisingai, smurtas, ne kažkoks tai va, ten vėl kažką prisigeria, nu, tikiuosi čia negerit. Ir o ką reiškia? Ir moteris pradeda save išdavinėti. Ir viskas energijos, energijos nu, nebeteisingai teka. Jis nebesiauklė, jis nebeauga tas žmogus, jis nebesitempia aukščiau. Ir tada viskas, nebetenka prasmės santykiai. Energijos apykaita. Turi būti gražinimas. Tai bent jau tam per šniobelį, <laughs> nu, už tai, kad kažką nu toks turi būti, žinai, bet ne, nu, šiek tiek mažiau, nes šitą reikia žinoti, nes gal kiti galvo, meilė reiškia, tave turi teisę kažkas eksploatuoti ten, tu vis vien kenti. Taip, e, tu kentiek, tu atkentėsi karmą, santykiai pasibaigs. Čia karmos, kai kenčiam, su mumis kažkas neteisingai elgesi, tai yra karmos atidirbimo. Tai reiškia, aš užbaigiu, nu, pavyzdžiui, žmogus su mumis neteisingai elgesi, arba tam tikras tipas žmonių. Aš nieko nesiskundžiu, nieko čia jogai tai daro, bet jogų tikslas yra užbaigti. Santykius, nu jis nori, ate pasakyti visiems. Tai jis atkenčia, nu atkenčia, bet nesikankina. Nu, skaus, prima nepatogumas ir tie santykiai, op, op, op ir baigėsi. O pavyzdžiui, jeigu mes norim su to žmogum santykių turėti, tai yra meilė kažkokia yra, arba reikia taip Jeigu mes leisim elgtis kažkaip neteisingai, energijos apykaita nebus ir gerąją prasme, ir blogąją. Nes blogąją reikia mažiau, kad mažėtų laikui bėgant. Tai reiškia, kad žmonės mokinasi, auga. Kažkada jie išauga iš tų blogų santykių. O geri reiškia visada iš daugiau, kad daugėtų. O dėl to taip yra. Tai va. Dar su pinigais labai irgi su energijos mainų principu. Pinigai tai yra mūsų darbas. Tarkim, aš dirbu ir tuose piniguose yra mano darbo, nu, energija. Ar fizinių darbų uždirbti, ar, ar protų, ar kažkokiais vat, kitais dalykais, talentais kažkokiais, reiškia gebėjimais uždirbta, ten yra ta energija. Todėl jau, jau jeigu mes einam tuo keliu, sakykime, savęs pažinimo, jau labai svarbu, kaip tie pinigai buvo uždirbti. Tai reiškia, jie ne, neturi būti uždirbti nesažiningais būdais, per apgaulę, per nu, kitų ašaras arba tokiam profesijom ar veiklom, kurios nu, greuna žmonių gyvenimus, pavyzdžiui, ten skriaudžia žmonės, jos ten... Nu, tokių profesijų yra, turbūt ne. <laughs> Mhm. Kažkaip pyktį pardavė brangiai. Mano uždėti kažkokį. Tai vėlgi čia yra toks, nu, Bet čia klausimas eina ne pigiai brangiai, bet šiaip pigumas, brangumas yra. Žinokit, pavyzdžiui, jeigu kristalus perkat, pavyzdžiui, kristalus perkat, niekad nesiderėkit. O tu jums pasakė kainą, niekad nesiderėkit, nebent pats nuspręs žmogus nuleistas, kuris parduoda. Nes jeigu jūs numušat kainą, jūs numušat energiją. Nu, ten yra tokie dėsniai. Ir kristalus, ir aplamai, bet kokius, ar knygas kažkokias, ar skulptūrėlės, kurių jam tam galbūt reikia. Aš nežinau, kažkas su tokiais vadovasiniais dalykais susėti dalykai. Niekad nesi, tai yra, nesiderėkit niekada. Pasakė kainą ir pirka. Ir dar stenkitės daugiau, jeigu įmanoma atiduoti. Tad tuo bus didesnė energetika to daikto ir taip toliau ar, ar už paskaitą, ar už seminarą, ar kažkur, jeigu yra įmanoma, kaip sakant, atsidėkokit šiek tiek daugiau, šiek tiek. Tai neaišku, kad dabar čia jūs privalot. Aš tiesiog kaip dėsnė sakau. Mhm, tarpininkauja. Gerai, bet jie uždavė leteną, kad niekas kitas to nebepadarė, ne, jie produkto tai nesukūrė. Mhm. Tai va, tai va. Tai. Nu, aš užbaigsiu tada, va, tai jėda, klausiu. E, e, ne kainų esmė, o, pavyzdžiui, to daikto kokybei. Jeigu tai yra kokybiškas daiktas, tu pigiai gavai, bet tu įvertinai jį, tu parduodi tą kainą. Nu, kokybišką daiktą. Tai yra, ne, nu, kainų kelimas, tas leidimas čia yra visiškai ne, nu, kad užpygiai nusipirk gerą dalyką, šiaip tai yra labai žema energetika. Ir mes galvojam kažką pigiai. Apamai daug žmonių taip galvo, kad jie pigiai <laughs> kažką tai gaus, ką žada. Praktikos įvairios, čia mes esam kalbėję, kur kvepuosi ten ir tu kažką ten iš visi beveik kundalinį pakelsi, tai yra ne taip, tai yra melas. Va čia yra melas. Bet jeigu, pavyzdžiui, atėjo, ne, kur tarpininkai, Arba bankininkai, pavyzdžiui. Tai nežinau. Kažkuria prasme jie ir kaip ir yra, kur padeda žmonėm, tai, bet kažkokia kita prasme ir ten, kur yra, yra skriaudžiami žmonės. Ten, kur, pavyzdžiui, už nedekvačią kainą parduodamas šlamštas. Tai čia yra blogai, bet, pavyzdžiui, kad kažkokią kainą užsideda, tai nėra. Kainos, supraskit, kainos dydis nerodo, kad tai blogai yra. Aišku, kai kaina už niekniek yra didelė, tai jau yra kažkoks kaip plėšimas. Bet tai būna kaip su apga. Bet jeigu žmogus pats perka, blogai yra, kai įvilioja į paskolas. Vat bankai, tarkim, vat, va čia geriau nereikėtų, kiek įmanoma, <laughs> jeigu dirba tokį darbą, kitus žmonės vat, paskolas vat, siūlot. Nes žmogus jis gali būti neadekvatus, sakykime, tuo metu ir paskui jis, nu, ten, paskola, su paskola mes galim dušę parduoti. Nu, iš mūsų išsirps visas gyvenimo energijas. Tai yra, jokios tekmės nėra paskoloje. Todėl skolintis ir skolintis reikia irgi žmonių, kurie irgi dirba su savim, kiek įmanoma, nu, tokie švarų šviesų žmonės. Nes E, jūs busit laikinai pajungti ant jo energijos. O jeigu jis yra žmogus įdingas, tai realiai vat, yra energetinis toks vampirizmas, mes nagrinėjom apie plauksą Saturno vampirizmas, kur mecenatai yra, pavyzdžiui, e, remia kokį tai menininką, pavyzdžiui, remia, ne? sudaro jam sąlygas. Ir paskui, reiškia, tą menininką pajungia ant savo kažkokių ten tų tikslų. Jis tampa tas amžinai skolingas. Įsivaizduoju, kaip, kaip gali kurti, kad tu jautiesi skolingas. Tu nebegali kurti, viskas, visą energiją tavo nusiurbė, su tam visą dušę. Pradžioj paremė, ne? Arba, pavyzdžiui, yra moteris, kuris save išduoda. Jos, pavyzdžiui, išteka už uh, vyro, kuris joms ale garantuoja materialų nu, gerą gyvenimą, bet paskui taip gaunasi, kad jos tampa amžinai skolingos. Ja. Taip pat yra vyrų, kurie su skaičiavimais patenka iš tikrųjų. Ir tie subtilūs dalykai tokie yra, kur išsirbė gyvybinės energijas, yra praktiškai padaro energetinius vampyrus. Tai va čia va tie yra profesijos su energetiniu vampirizmu susijėtos. Tai va. Tai ir... Dar tokį dalyką aš pabaigai jau reikėtų baigti, bet mes kitų dėsnių kitą kartą pabaigsim Ir bus sekantį kartą daug daugiau apie energijos mainų dėsnį, dar daugiau bus, bet bus jau ir apie energetinius kūnus, kaip, kaip juos reikia tvarkyti. Ir aš noriu užbaigti tokią citatą. Tuo čia. E. Čia jūs turbūt žinote, čia paskutinį įvykį, kai su Kuvalda ten nudaužė generolo ten Vanago tą lentą. Čia prieštaringai įvairūs ten. Vieni taip, kiti taip. Ir, ir tokia diskusija buvo, ar čia kaip žinai, už ką tu esi, manęs klausė. <laughs> Kvailas klausimas šiaip jau. Tai aš sakau, man atsakymas toks yra, čia yra toks Grigorijus Pomeransas, rusų filosofas, toks buvo amžinatelsi, Sovietų sąjungos disidentas. Citata jo yra. Šetonas gimsta ant angelo lūpų, stojusi į kovą už teisybę. Viskas virsta dulkėmis ir žmonės, ir sistemas. Tačiau amžina yra neapykantos dvasia, gimstanti kovoje už teisybę. Todėl blogis žemė neturi pabaigos. Nuo to laiko, kai aš tai suvokiau, esu įsitikinęs, jog polemikos stilius svarbiau nei polemikos objektas. Mes kartais mėgstam irgi pakalbėti apie kažką, taip, bet kaip mes tai darom, kaip mes sprendžiam konfliktą. Tai va e, tas būdas su kūju Tai yra vampirinis būdas, energetinis vampirizmas, kapitalinis, visuminis, didžiulis energetinis vampirizmas. Aš apie generolą Vanagą ne apie jį nekalbu, bet būdas toks. Ir tie, kurie, tarkim, ten palaiko, reiškia, tokį būdą, tai žmonės jie nesupranta, kad kitais būdais tai reikia spręsti o ne su kuvaldom. Įsivaizduokit, kaip vienas bendramintis sako, tai su karu taiką sukursim. Tai niekada taip nebus. Karas pritraukia karą, ginklas pritraukia pagal dėsnius. Nebus taikos niekada šitą. Todėl vat, Todėl irgi, tarkim, tos dvasinius dėsnius, apie, apie kurias mes kalbam, kosminius dėsnius mes turim taikyti gyvenime ir matyti, kas yra kas. Ir labai paprastai, kaip galim patekti. O, man, o aš pritariu tam, ne? kad taip reikia elgtis. Ir viskas mums, mes energetiškai susisiem su to kolektyvu. Ir gali būti mūsų nepastenkinimo jausmas tame kilti, ir susierzinimas, nerimas kilti gali. O su kuo mes save tapatinam? Tai va tiek. Ir dabar mm, sekanti praktika bus, tai yra bus joga e, nidra. Jūs labai vat, e, nenustepkit, kad joga nidra yra pirma praktika gydimusi nuo energetinio vampirizmo ir apsaugos. Ir šiandien bus specialiai tokia, vat, pra, pravesiu, kaip reikia, čia pra, patys patys pradmenis yra. Po to eina meditacija, po to eina dar malda, bet šiandien, tarkim, vat, joga nidra, tai bus, sakykime, nuo šiol tokia, nu, kaip, kaip reikia tiesiog būtent nuimti įtampas savo fizinėme kūne, energetinėme kūne ir savo psichinėme mentalinėme kūne. Nuo to prasideda savisauga ir apsauga. Gerai, šiandien tiek. kaip įdomiai, vat, atrodo, ką tik pakalbėjom ir atėjo žinutė, Tomas Stanislavas renka nu, prašo manęs, kad atiduočiau savo balsą už jį. Bet mes išjungsim. Viso gero.